kwera wanyura umubyeyi w'abarundi bose kuva kera wanyurika agahugu kamata n'ubuki mu mahigwe n'umagorwa mu mahigwe mwaramutse mwiriwe inshuti bagenzi bakunzi b'ibiganiro bya hadi isanganiro cecane ikiganiro uburundi buraririmba ikiganiro kitameze nk'ibindi ikiganiro kiri mu kigandaro ikigandaro zigenza abaririmbyi n'abacuranzi mu burundi buri munsi bava imbere ibyo tuza kuvuga uno munsi bijyanye n'inkuru y'umubabaro umuririmbyi Bruno Sembava imbere umucuraranza avuza igicuranga cy'ingoma bita batiri n'uyu igi ngiryo giwe uyu ni memba baduciye mu imirwi baje badushinga mu imbuto y'ububisha n'ububegito abarundi baca batangura gucanamo no gukebana murabyumva ko memba iyo ndirimbo bayisubiyemo kurungana urukurikira rukurikira ubwa mbere yavuze abatwi urukurikira araririmba iyo ndirimbo ntanwa atayizi ari rero mu bacuranzi baririmbyi bakomeye kizwe n'abaririmbyi b'abacuranzi mu Burundi nkuko murumvi iyo ndirimbo akaba rero tubamenyesha yuko itariki imwe z'ukwezi kwa gatatu ntwarante ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda rero twumva iyo nkuru y'incamugongo yuko uwuserukira abaririmbyi muri amikadi musicien du Burundi yaramaze indwi agwaye bamutemye ku mutwe abagizi ba nabi yahavuye rero yitabira imana turaza kumenya bimwe turaza kumwumva turaza kumva n'umusore wiwe umuhungu wiwe Eka namwe muraza kutwandikira mutangure kutwandikira kuva ubu nyene 26,240,209,240,240,240 uno munsi tuza kuvuga kuvyerekeye memba bishobotse no kundwiza kundwiza aho tuzoba twaronse akaryo ko gufata amajwi ya bamwe mu bagendanye nawe uno munsi tuza kumva we n'umuhungu w'igihe yari arwaye ataracikana mubandanye mudukurikira nibishoboka turaza kubumviriza n'ikindi kiganiro twigerageze gukorana nawe mu mwaka uheze nk'aya mango mu kwa kabiri mu mwaka uheze niho twaganira ku byerekeye umuziki w'uburundi kwa macakubiri hataha zo tugeza no simbava imbere batazira memba yitabye imana mu gihe yaramaze indwi agwaye yakomerekeje ku mutwe n'abagizi ba nabi bamutemye ku mutwe uwo mucuraranzi yacuranga ingoma akaba yatanguye umuziki akiri muto cyane akanajya mu migwi itandukanye nk'uwitwa Ntahangwa Riva ari kumwe na Bahaga mu mabano muri Shemeza Music n'iyindi Memba yarakoranye n'ibihangange mu muziki nka Africa Nova Jean Christophe Matata n'abandi bava ngo baze baduciye mu imirwi baje badushinga mu imbuto y'ububisha n'ububegito mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na gatatu niwe yatanguza umugwi Lion Band umugwi wamutegura ibiteramo bitandukanye mu makartier mu gihe abantu bari barushe n'intambara mu bihumbi bibiri na kane yarashoboye kuba umwe muri babiri bagiye mu gihugu cya Cameroon ngo bagende kwiga ibyerekeye gukingira ibikorwa mvambwenge arico bita droit d'auteur aho mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri naho yashoboye kugenda mu isabukuru rikomeye ryo muri Afurika y'uburengero sika akaba yahanavuye agenwa n'iryo sabukuru kuriserukira mu bihugu bya vya afurika yo mu buseruko kuri radiyo isanganiro yamye hahabwa ijambo akamagwanira agateka k'indirimbo z'abarundi reka n'agateka k'abaririmbyi n'abacuranzi bo mu kiganiro uburundi buraririmba memba ntaco atakoze ubwira ngo vya biteramo bita karaoke abishigikire mugihe vyari maze amezi ane bitagikora abanyagihugu ndavye kundo bamerewe ubu barakirekire kibaremesha kiraruhura kacavuga rero kubw'iwacu ko ari umurimo mwitumo turi muri ibyo twose babyumva washaka hari n'abandi twashimira batanguje icyo bita karaoke ndi kugira amakote atashoboka kugira ngo abantu tubafashe kuko urabona igihugu ushobora kubona aho uyu muziki urimo ari indirimbo z'imana ari indirimbo icyo twita music profane ni ikintu kimwe cya mbere gifasha abantu kuruhura umutima asize umupfakazi we n'abana indwi akaba yitabye imana afise imyaka mirongo itanu n'itanu turabavukanyi turabarundi twese twatangura gucanamo no gukebana ego murumvise rero icyo memba yamaze turaza kuranga akajya kumva ijwi ryiwe mu buryo burambuye igihe twari ko turamufasha ifata ijwi hari eh, mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu igihe hari hamaze igihe kinininya abantu badashobora kunezerwa badashobora kugira amakarawoke mu gihe abantu bari basa n'abazanzaniwe murabizi kiriya gihe abantu benshi eh, ntibari bamerewe neza muri icyo gihe rero nta makarawoke yaba eh, yaciye ahaguruka aravuga ati eh, amakaroke tuza gutangura kubera ko Karoke atuma abantu bajya kuruhuka bava mu makaritsiye ku buzi bakajya kuruhuka ku mitima uretse ibyo abaririmbyi bakura mu cibo bakahembwa abacuraranze abaserivere abasekirite bose usanga ari icyo bita marishe eh, iri hamwe hanyuma n'ibindi byinshi yatuganiriye urumva yuko mu gihe bitaba bimeze neza mu gihe abantu baba bakeneye ubaremesha ikizigenza bari by'abacuranzi mu Burundi Bruno nose bavimera batazira member yaba ahari ntiyaraba yuko uh, ibihe bitameze neza yaragerageza gufasha kugira ngo ibihe biswe bigende neza na cyane kugateka canke kwiterambere ry'umuziki w'abarundi canke iterambere ry'abaririmbyi bonyene hari abantu rero bashaka kumenya ingene uh, vyagenze uh, murazi neza yuko member uh, yamaze indwi yose agwariye kuri rwakarede akaba rero eh, bamuteye ku munsi wa gatanu mu ijoro rwose ngira tuba tumaze gushyira ku munsi wa gatandatu mu gicugu nk'isaha indwi uraza kubyumva eh, bukeye rero ku munsi wa mungu hadisangano yarishikiye ah, aho Bruno Sibavi imbere yasanzwe agwariye eh, naho atavuga twarose akajya guhava tuguganira. n'umuhungu wiwe akaba rero uwo muhungu wiwe yaratubwiye ingene byagenze hari abantu benshi batamenye rero ko memba yaragwaye yaramaze igihe eh, eh, ariko arivuza icyo gikomere cyavuye ku mupanga yakubiswe ku mutwe turaza kurondera nk'akaryo kumva ido n'idi ingene byagenze tubibwiye n'umuhungu wiwe twari dusanze amugwa jajya kuri rwakarede haciye nk'amasaha mirongo ibiri nane gutyo bibaye ni mu kanya nko munota umwe usangiye tubibutse ko mu mwanya nko mu minota itanu eh, muca mutangura kutwandikira kuri mirongo irindwi murashobora no kubitangura wenyine mirongo na gatandatu amajana abiri n'icyenda ijana na mirongo ine esemesi cyangwa na gatandatu amajana abiri n'icyenda ijana na mirongo ine mutubwire ukungene miyumva turi mu kigandaro icyo mwoshikiriza kubwerekeye Eh, urwo rupfu rwakizwe abaririmbyi bacuranze mu Burundi Bruno Sibava imbere mu kanya rero tuhava twumva ingene byagenze tubibwiwe n'umuhungu wiwe igihugu cacu nawatoranye ubwoko nawatoranye hanyuma ngenda ndashika muhira ndaryama murandyamye hageze nko ma sanga hari ma presque minwi ishaka kugera acaza umuntu w'umubanyi aradodora muhira ngo byuka papa wanyu amerewe nabi ari kuri croix rouge kuko ni hopital iri amande ahanyene mu kibenga ndavyuka je na petit na sister wiwanje ngo tuvuka numukobwa turagenda twiruka dushiseyo njye nkimubona njye nari nzi mutama yafuye kuko yarava amaraso yari menshi hanyuma baramugirira jisite amasuye kugira nasuye kandi kuva tuza tujya kuri msf dushyize kuri msf niba tuba ubwenge nkavuga ko ari perezida wa mikoro de musicien arafise abantu basangiye donke urwo rugamba ko masosiyasiyo nsanirefona famba ndamutelefona sirasi damara ndamutelefona nsanelefona n'umukuzi wiwanje aba nkanyene mu kamenge kubera ari juste nga ndamubaza ama information kubera nani ataye ubwenge kuri msf batubwira reka turabe tugire amasoin juste yotuma amaraso adasubira kandi gusohoka donc tumuhanagure iki baje kumuhanagura ndababaza none n'ibiki bacambwira ngo aha ah, nta munero chirurgien ahari urashobora kuja kuri rwakalede canke kuri hopital militaire kuri kira ndavuga vraiment mutama ntashobora kugira ingorane nk'uko reka tujye kurikira tugire eh, donc eh, sikaneri yihuta ari umuntu w'umubanyi ndamubwira muzehe ngaha ndabye n'amahera tumaze gukoresha naheraniwe mugabo mugira icyo mufashije jewe ayo mahera ndaza kuyasubiza ahageze mu gitondo uwo mutabaje avuga reka dushire ubuzima bw'umuntu imbere na kare n'umubanyi ameze neza tugenda kurikira bararigira donc sikaneri bayigira n'ingoga hanyuma telimanke samedi badakora warajeje kuduha e, resultat final aza nko mu ma saa mbiri uko jewe ntoye ubwenge ndiko ndicara nca ndabaza umwe mu babanyi ambwira ngo jewe nari nashe nashe nsanga umuntu aryamye kuri portayi ariko arava mugabo telma portayi juste amande donc araka baratumanukira uriko uraja muhira ni ku metero zingaho uvuye umuhiri wawe eh, ni metero nyinshi kuko utegereza guca kuri ako kugira ngo umere nk'uzunguruka kugira ngo ijana zirarenga zirarenga ijana zirarenga acambwira terimake yari afite amaraso menshi sinamubonye ncamamagara abantu jisite bari ngaho baraza baramfasha turamuvakiwa gushika kuri batamuzi uwo batamuzi uwo bagiye kumumenya ari uko bamushikane kuri kuri rouge bamaze kumuhanagura niho bace baduhamagara abamuteye mwimvura ko ari ababandi cyangwa ari abantu baba basanzwe bamuhiga ku bintu byo guhigwa mutama nawe urabizi christian saviye ko ari ababandi eh, kuko kibenga ibintu nk'ibyo by'imipanga birakunda kuyadukiza nk'uko eh, jisike ubusa ushobora kuvuga ngo ni abantu bamukurikira bagira iki oya ahama mu gitondo rero bamaze kumuha rezita nshya mvuga reka tumushikane aha kuri rwa karede kuko ndafise umukuzini umugabo wiwe yakoze avuga jereka ndabaho umuntu aza kubafasha ko dopre turamushikana n'ubari ngaha ah, none umuravye ubona hari icyo bamumariye mbega yubake niki ubona ubwa mbere ico bamumariye eh tugishika urabizi yajya ugishika kuri hôpital hari ibintu byinshi biba mugabo uravyihanganira kuko ntabaganga nabo nyene ari usanga bari muri Leta de stress eh, vis baba ah, barimo iki muga à la fin continuité iri kuri azabien kandi na reconnaissance faciale ariko arayigira mugabo kimwe gusa nashaka sinshaka yuko abantu baguma baza ubishoboye arashobora kuza akatubaza continuité yiwe mugabo abonye umuntu surtout amwibutse aca yumva ababaye acitangura kurira ubona akeneye iki igikenewe pour le moment ibintu byose n'uburyo ngaha tu ibintu byose ngaha ni 100% turwo turitanga ikenewe afu ah, mu majyambere make n'uburyo gusa nta kindi babwiye rero yuko uh, muza n'akagero natwe twandikira kuri mirongo irindwi na gatandatu amajana abiri n'icyenda ijana na mirongo ine tubamenyesha yuko igihe rero uh, amakaro kera amaze igihe kinininya adakora eh, memba rero yari yafashe icyemezo yuko ateza gukora ibishoboka byose kugira ngo uh, abaririmbyi n'abacuranzi basubire kurukura mu cibo eh, bave mu makartier aho bicaye basubire kuja mu makaraoke atandukanye maze baronke eh, ico bifashisha ari abo bacuranza baririmbyi ari abo baserveur ari abo bari kujiko ari abo batekinisien ari abo basonorisateur ari abo basekirite bose bakubwira yuko ari bavuga gute yuko Eh, ari music industry kandi bakavuga yuko eh, abantu baba bashaka eh, kuruhuka ku mutima yabuze ati n'abasenga bisunga umuziki kugira ngo bashobore gushika kuco gusenga nuko rero mu kanya duca dutangura gusoma ibyo muko muratwandikira kuri mirongo irindwi na gatandatu amajana abiri n'icyenda ijana mirongo ine sebutansi do sanefu sa karante mu kanya duhava acumumva memba ngo twavuga yuko turabye eh, iminsi tumaze amezi tumaze eh, biturutse ku cyo twita intureka yatanguye mu kwa kane niko babyita eh, ibyo rero byatumye abaririmbyi benshi umwuga wabo uhagarara kuko hajya uraza umuziki mu bisanzwe ukora cyangwa utaramisha abantu mu gihe igihugu kiba gitekanye kirimo amahoro nkajya mvuga rero ibyo byadukoze ko kubona nk'ubu no munsi abaririmbyi benshi hari abagiye hanze n'abari ngaha ntacyo bafite bakora kuko igihugu kugira bivuze kare umuziki cyangwa ubutumwa bw'umuziki butaramisha gutaramisha abantu bivana igihugu kuba kiba kimeze batavuga rero eh, umuziki ku bwanje warugeze aho ushimishije warugeze ku ntambwe ishimishije ibyo bivuze kuko ndafite ibyemezo abantu benshi barabishingira indahe no mu makungu wasanga bavuga bati umuziki Burundi uriko urafata inzira nyayo uriko imbere mbese n'abaririmbyi nyabo nyene batari bazi yuko umuziki ari ikintu gikomeye bari batangiye gufata umuziki nk'akazi turi ngaha mu biro by'iwawe yego ahaye abaririmbyi baba bahatemberera mbega hari ibisigarira by'abaririmbyi bahora baza ngaha mbe nimba baza muganira uduke barihe bari mu biki eh, abaririmbyi iyo ushaka twe tuvuze abaririmbyi ku rutonde ni benshi n'amajana n'amajana mugabo ari abaririmbyi nuvuga yuko bafite amazina nk'abaririmbyi nyabo abo rero nuvuga yuko atari bamwe basigaye mu gihugu benshi baragiye hari abafashe inzira z'i Nairobi mu Rwanda hariyo benshi eh, n'abandi bagiye hirya no hino bagiye za Buraya nka Natasha ari muri Butaliyano urumva yuko eh, akariro ni gake kuko ngaha kenshi usanga abaririmbyi batemberera buzuye ngaho ku biro washaka tuvugana babaza n'amakuru baza n'ibyokorwa hama n'igiciro mvuga gikomeye ni uko ubu eh, muri noci hariho ibikorwa byinshi byobaye nka muzika bazi uko ikintu gikomeye gose cyari kuba ubuto turi mu eh, turi mu maboko y'icyo bita amafaze finale kitariho n'ibindi bitabaye nka fedora music yabuze abaririmbyi benshi bavuga yuko twakoze ko kubona abaririmbyi benshi batakiza ngaha ubu muri kino gihe bake baza bakubwira iki ngaha bake baza ubona yuko bafite agahinda baravuga duti twokora iki ese Burundi bari ko twokora ikintu kubona yuko bibabaje kubona umuririmbyi kandi ushobora kuvuga yuko umuririmbyi ni wa wundi eh, eh, ahembwa ari uko yakoze icyo yakoze icyo yabiriye icyuya nicyo kimuhemba ubu rero ubona yuko benshi bafite agahinda batabona ibyo bakora mm, n'agahingo kabonetse yaca hazamo n'ibindi ku bwandi birababaje ku bwawe ubona hariho bishoboka yuko mu minsi ya vuba hashobora kuba ikintu eh, cy'umuziki eh, hakaba nk'igiteramo gikomeye cyane abantu bakaza baritunganya bakaza barakora akantu ku ndwi mubona yuko bishoboka yuko abantu bakunda umuziki bashobora gusubira gutera amaca ntibikunda eh, tubiraje christian abanyagihugu benshi barana yuko barushe umuziki nawe cyangwa ubutumwa buri mu ndirimbo ni kimwe kibafasha kubaruhura cyane cyane dufatiye ko abakunzi memba barazi neza yuko mu myaka ya mirongo imyaka y'ibihumbi bibiri igihe eh, hari amagume meme n'imbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri mwagira amakarawoke mukaruhurira ku mutima abantu bumva amabomba avuga za kamenge hehe mugabo umwe mwaravuza imiziki ibyo turabizi yuko ibyo mwabikoze mbega ubu naho nyine byoshoboka urabona ko icyo gihe bavuga yuko byari bikomeye yego hari ababona ubu batabonye ibyo twe tuhabonye urabona yuko bikomeye gusumba turemeza ko bishoboka nakubwiye yuko abanyagihugu ndabyo ukuntu bamerewe ubu barakeneye ikintu kibaremesha kibaruhura nkacavuga nti rero kubw'iwacu ko ari umurimo mwitumo turi muri ivyo twose washaka ari n'abandi twashimira batanguje ico bita karaoke mu minsi iheze mugabo ari vyaciyemwo ni vyaciyemwo mu ku munsi w'Imana nkavuga rero kubwa kubwanje n'ubu abo eh, twavuganye ndi kugira amakontara atashoboka kugira ngo abantu tubafashe kuko urabona eh, kuba turi mu ngorane igihugu ushobora kubona n'uko abantu babona icyo duha amahoro mu gihugu cyo cyubaka igihugu kuko ndaterambere mu gihe atari amahoro mu gihugu amahoro nayo kiza kikiyuhurira aho uyu muziki urimo ari indirimbo z'imana ari indirimbo icyo twita music profane ni ikintu kimwe cya mbere gifasha abantu kuruhura umutima kuruhura murabyumva rero turabona ko abantu benshi bari baratwandikira ni benshi ni benshi ni benshi ni benshi none gabasha dutangure gusoma ibyo batwandikiye cyangwa tubanze eh, tubarindirize gatoya iminota mikeya dusigaranye cyangwa tugire gute yego mubadayi mutwandikira turumva ko mubaye benshi mu kanya rero duhavaca turonka akaryo ko kumwumviriza igihe <laughs> haba aniveriseri ya radiyo isanganiro eh, y'imyaka cumi n'ine icyo gihe na memba yarasuye aravuga uko yumva nka na cyane cyane afatiye ku byerekeye iterambere ry'umuziki eh, ntacyo memba atakoreye hadu ni mu masegonda mirongo itatu mucamo mwumva igihe tuba tukije imyaka cumi n'ine isanganiro ibayeho maze dusangire byose isezerano ritazohera oh, inama isumba ingimba mwaramutse kiziganza abaririmbyi n'abacuranzi mu burundi bruno simava imbere mwaramutse christian uh, ikino gihe turi ko turahimbaza umunsi mukuru y'imyaka cumi n'ine uh, radiyo isanganiro ibayeho yatangwa ifise ijambo ngenderwa ko bita inama isumba ingimba mbega ku bwanyu inama isumba ingimba mu bihe isiguriye mbona bivuge nk'umuririmbyi kuko Eh, insigo uruhare biva n'icyo umuntu abona cyangwa icyo eh, ashima eh, bwa mbere mbere ho navuga yuko isanganiro yaje ihageze yaje ihageze mu gihe tuzi neza ibyahitiye mu gihugu ari byinshi ingorane mu gihugu ubwicanyi hirya no hino intambara muri rusange hanyuma haje ijambo rivuga inama isumba ingimba ni ukuvuga yuko ni ijambo ryaje ihageze kugira ngo abantu baronge ubwa mbere mbere hoho ikibahumuriza ikintu kibatuma ubona yuko ubwa mbere kuba ikiremwa muntu ari ikintu gikomeye rwose cyo navuga mu isigaro rimwe ego uno mwaka twavuze dushimangire na cyane cyane ku byo kogwa yego turazi ko hari abantu benshi bamaze imyaka baduterera amashuri badusiga amavuta bavuga ko dukora neza mugabo nta nyamba itabura gahonze turashaka kubabaza eh, n'igiki ubona twari dukwiye gukora kugira ngo dusore dutere intambwe mbo ndabivuga urabona kugira ngo bivuze kare umwe wese abura uko iwe ndabivuge ngo usurukira ishyiramo ry'aba yirinze mu burundi ndavuga nti umuziki w'uburundi umuziki w'uburundi ndiko ndubiza hirya no hino urabona yuko abantu bavuga duti haca hariho akantu kabuza hariho agasorobo namyumviriza ubu nyine mu gatondo ibiganiro bakavuga yuko kumva yuko mu burundi turanyugwa no kubona iby'iwacu tubiha agaciro ibyo yacyababaje mugabo bakavuga ni ntamushi w'ikibere iradusanga rero kugira ngo avuze kare yuko yaje hageze ndiko daraba abaririmbyi ndiko daraba ibiganiro ndiko daraba n'ibyakozwe eh, karorero nka ico ico mwise sanganiro award urabona yuko abaririmbyi bagiye habona urabona yuko habaye umurimo mwitumo wo guha ikibanza umuziki ivyo turabishima gose ngavuga nti rero hoba akantu n'imiburiburi umungereza ko kugira ngo umuziki burundu ubashe kuduga twe twashima rwose kongereza ingufu aho nyine twe ko umunsi eh, navuze yuko ariko umunsi avuga ibyo arimo gerard mu gisata cy'abaririmbyi ukavuga mu burundi turakeneye yuko abaririmbyi abakozi b'umuziki eh, abantu muri rusange biyumvamo gusumba umuziki burundu kuko tubibona ahandi inama isumba ingimba w'ukuri twese turi bamwe twose rimwe dusa nk'iyaga n'agahiye murabyumviye rero yuko kizwiza bariyumvira abacuranzi mu burundi yitabye imana itariki imwe z'ukwezi kwa gatatu atajambo twamwimye eka nawe nta jambo yatwimye ijwi ryiwe ngaho baduciye mu imigwi baje badushinga mu imbuto y'ububisha n'ububegito abarundi baca batangura gucanamo no gukebana murumva neza ko aho yari bari ko baririmbo bugira kabiri iyo ndirimbo ico bita generation ya kabiri urungano ugira kabiri inyuma yaheruka nuko ababandanya batwandikira bati nsavye umuhungu wasavye urakomeye hama nukuri duhombye umugabo umuzima hama dushimire akesi n'indirimbo nziza nukuri yatunezerewe cyane hama nsavye habe amatohoza ku rwego rukwiye murakoze yari papa erika igitega mutaho niba twandikira Harakarimbo ka kesi yasohoye twumvise ko hari ama initiative menshi cyane y'abariko barasora indirimbo bibuka kizigenza wabo baribyo bacuraranze hanyuma eh, ati ibyiza ntibyamaho isi ntigeze idukunda abantu barondera amahoro ngo abantu barondera amahoro ntibaramba niyigira amahoro nitwa pascal nta hundi aha ah, ubundi ati turahojeje umuryango wabuze n'abaririmbyi bose n'uruhombo ku barundi kubura intwari nk'iyo ubundi ati eh, ati bashaka kumenya ibyabaye ngira tuzabimenya eh, buhoro buhoro ati ubundi ati imana imwakire aba n'abari ko baratwandikira kuri whatsapp na ikona eh, kuri 76209 ijana na mirongine hariho rero abatwandikiye kuri SMS ni benshi gose benshi ntitwobamara ati mwaramutse savye ndi Egide muri commune Kigamba umutumba Kivumu ati twarabuze umuririmbyi mwiza dukunda mu ndirimbo ziwe mwaramutse ndi Jonas nukuri memba agiye twari tumukeneye turahejeje abaririmbyi babuze umupapa mwiza bakunzi abakunzi ba memba twihangane turemeshe umuryango wiwe bihangane none urubanza rwo kumushingurana iteka n'iryari kugira tuzobe duhari hadusanganizo iri hafi umwanya wose ibabwire ingene ko biragenda nitwa kugira ngo mumenye ingene tuzomushingura niteka ati nitwa Patrice icyo hitwa mbona abakunzi b'umuziki na cyane cyane abaririmbyi bose b'abarundi bafate mu mugongo famiye y'umuhisi guhara hari abatanguye kubikora turashimiye abaririmbyi diaspora abaririmbyi benshi bashuga basogo bakakabone ba Jeremy Menyamedi cyane cyane we ngo ashobora kuza mu gihugu cacu abitwa ba Sibile bamaze gufata iya mbere eka n'abandi n'abandi benshi eka ba Serge eh, Serge nkuru nziza n'abandi benshi gose bariko barabikora tutibagiye abo ngaha Bucho Silas akaba n'abandi nkaba Happy Famba ndabaramukije nitwa maxime nukuri turahojeje umuryango wiwe n'abarundi bose kuko tubuze umugabo abushitse ego ati yes yes ngo yesi ashimwe isanganiro turayikunda ku byo mudushikiriza biraduhimbara ariko nukuri eh, nta muntu ataba yumvise memba yitabye imana undi ati nta kundi abarundi mu kwihangana. Eh, bamutemeye muhiriwe iyo karitsiye nibagire sekirite ikwiye mu ijoro yose gushika batutije witwa eh, Rashid mu kayogoro undi ati umugozi umumwe baze bagendera iragi ryiwe kugira umuziki wacu ubandanye utera imbere baririmbye umuziki nuko mu kwiga kubera twabuze twese twongere turahojeje umuryango wabuze amahoro cyane banyita Bernos Mvukimwaro Nyabihanga nashaka mpuze umuryango wa nyakwigendera mutama wacu memba ati ubundi nawe ati amahoro nitwa Gerard Kudestin ndi buringa kujya kane hama jewe hama jewe numva mbabaye kumva mutama wo kuwo atemagurwa atagitabara bite ndi merasi intwaro turifuje kumenya ukuri kuba mugandaguye tubamenye eh, umundabi indirimbo yitwa muyishiremo ati mwaramutse nsabye n'ukuri nta kundi turahombye umuntu w'umurundi w'umutima kwera ati rayipe umutama w'amateka memba Eh, iyo urugi ruvuye ku muryango imbeho irinjira uwo mubisha yatumye imbeho yinjira ngo afatwe amahoro uwo memba yababaje benshi ndi serge ibutetsi ndababaje cyane n'uwo muririmbyi ababijejwe bakore eh, ibishoboka byose bagatuza izo nkuzi z'ikibi mwaramutse kuri isanganiro by'ukuri iyo nkurira wabaje eh, nkaba nangire mpoze umuryango wabuze onezime igitega ndi oziyasi mu rugi nyabitsinda kurugaragara ndahugije umuryango w'uwo mu wabuze tukabifuriza kubona ubwami bw'ijuru ndi jonasi muco w'ineza sawuza eh, buterere umwe atwa emwe eh, intwari ntiziramba muga byose n'umugambi w'imana kandi ntawe uzorusimba yari umugabo pe ndababaye cyane kuri urwo rupfu none abo abo bigize eh, ngo babigize bashoboye gufatwa eh, ati umuziki ndundi urabuze kirumara ndi jimmy murambya reka dusome umwe duhave duca tubandanya ndabaramukije ndi jazz nay ney nanjye ndamuririmbyi ibyamemba birambabaje cyane gusa icyo saba ni uko ubutungane bwokora ukuri tukajya habona christian di boniface nizeye igitega ndabumva gatanu kuri gatanu hama urupfu rwa memba tubabaje cyane abarundi barabuze dijamari buringa numva atacu nuvuga ndahujeje umuryango bitendire jisi mu kigobe christian ndahogije umuryango wa memba simbava imbere uti pole christian urupfu rwa memba ruratubabaje cyane yari intwari muri iki gihugu cyacu imana imwakire aramukije ndi rameri gitega ndahogije uwo muryango w'igihangange ndi niyo wibona igitega imana imwakire ntumva kandi nshaka ko abarundi bahuza mu budasa bwabo abatwandikiye ni benshi nitwo bamara bishobotse no ku munsi wa mbere ukurikira tuzoshobora kugaruka kuri kino kiganiro uh, tuvuga ku byerekeye memba kuko wewe ntihari umuntu asanzwe kubera ko yaserukira abandi bari imbyino mu Burundi hari haciye kuva muri ibihumbi na kane tubamenyesha ko mu gatandatu ariyo yatangurana na bangabore bose n'abandi bari bahari icyo gihe kugira ngo batanguze Amical des Musiciens Burundi reka tubamenyesha kandi ko memba yari asanzwe isabukuru eh, mpuzamakungu bita sikasitari d'integration de la culture africaine ribera muri afurika y'uburengero akaza kuyiserukira muri afurika y'ubuseruko mm, ni ukuvuga uganda tanzania rwanda burundi kenya aho hose niyo yayiserukira hanyuma ikindi nuko yakoze ibikora inka niwe yafashije bwira obeda ishoboke office Burundi des droits d'auteur aho uh, yafatanya n'abandi baririmbyi kuza gusaba gateka kabaririmbyi bacuranze mu Burundi mu bihumbi 2005 kwamesha ko atagarukije aho yagwaniye kugira ngo ijya eh, rujya gwego gukingira eh, ibikorwa mvabwenge office burundaise droit d'auteur BDA ruja habona kandi urero akaba ari muri conseil euh, conseil euh, administrative yayo akaba rero euh, yari kumwe n'abandi nangabo ari kumwe nawe bari barategura n'inama kandi ariko aritegurira kuzoja muri Guinée muri Guinée mu mpera z'ukwezi kwa kane aho yari kwitaba iyo iyo sabukuru festival sika stade integration de la culture africaine nuko rero katugezaho mu kanya rero uh, duhava cukurikira uh, indirimbo zitana bari byo atana Eric uh, Ndwaye bishobotse tuzwa twarosa kajye kuganira nk'abakoranye nawe hariho nka Jeremy Menyamedi ashobora gushika ngaha mu Burundi misiza akazotuganira ko yaramuzi ko bakoranye n'ibintu bya Lion Band muri 1993 gihe igihugu gitarikimiriwe neza Bobo baravuza umuziki kuri Havana abantu bakava mu quartier barushakaza kuruhukira bagasukira kuri havana eka baragenda umugambi wo kujya eh, kurondera ituze mu makartier ahari intambara icyo gihe mirongo icyenda kane na gatanu na n'indwi n'umunani icyo gihe rero eh, baravuye baragiye mu makartier kujya kwitwaza umuziki kugira ngo bashore kururira imitima y'abantu ni byinshi nawe bivuga ngo babimare mugabo rero kubera umwanya n'umwanya indirimbo zitano baririmbyi batanu na Eric Ndwayo indirimbo zitanu abaririmbyi batanu ni kuri radiyo isanganiro abaririmbyi batanu n'indirimbo zitanu n'indirimbo zitanu ni igice giteza imbere umunyamuziki kuri radiyo isanganiro kaze mwebwe mwese muri ko murakurikirana ibiganiro bya radiyo isanganiro ni umwanya wanyu ukurikirana ikiganiro indirimbo zitanu abarinzi batanu ikiganiro hanini gituma ko abarinzi batandukanye kugira ngo bashe kutubwira iby'umuziki wabo na cyane cyane abarinzi baba bataramenyekana cyane nk'uko musanzwe mubizi Eric Nduwayo cyangwa Rick Wayo ni jemba ndi kuri mikro ndabazaniye abarinzi batandukanye uno munsi dufite abarinzi batandukanye ariko imbere yaho ah, reka ndabumvise kano karirimbo hanyuma mushobore eh, kumenya ni bande turi kumwe mu nyubakwa za radiyo isanganiro Go! I put my fire and say my name mwamaze kumva ko ari ibintu bitandukanye ati manikineme semaneme uyu muririmbyi turi kumwe mu nyubako za radiyo isanganiro mwaramutse yesi how are you ah, we find in the studio of radio isanganiro mwumvise ko turi kumwe n'umwongereza indirimbo n'icyongereza cyinshi cyane bakora bakorera mu mwiza gukira inkonda muri gemu ntibirego kazi mu nyubako za radiyo isanganiro mwitwa bandi ah, mesibuku nitwa laurent muri eke eh, pam pam pam pam yes mzima logo music yego hanyuma si rya tukubonye mu nyubako za radio sanganiro no munsi mwaje habaye iki indirimbo nshasha bimeze gute yes nkuko bisanzwe bimenyewe nanje nzanye ikintu gishasha yes mm, indirimbo yitwa gute indirimbo yitwa say my name say my name bisobanura iki eh, kuvuga ufite ni nko kuvuga kwihayagiza icyo uri kurakora cyangwa ibyo uri kurakora ufite ni nka ni ukuvuga muri ino ndirimbo uvuga byinshi mu byo ukora yes of course hanyuma turabona ko ari icyongereza cyinshi cyane si uribaza ku bantu bakumviriza barayumva ko barumva ijwi twaririmba uh, barashobora kubitahura abantu tukaba urabona ko turi muri east africa community we must know english ni ukuvuga yuko uri kuri ugenda werekeza isoko uvuga uti ibyo mayi gusa iby'uburundi gusa nshaka kwagura inzira yes of course tujya kurondera marishe interinasiyonari meme nawe utaragira ukuntu zose ufuke ugenda werekeza iyo abandi bageze hamangurumura peyi wumvise uwo yitwa pepe cyangwa ukamwita eh, laurent mura yes of course yes i am hanyuma indirimbo uri kwasohora urukurikirane cyangwa navuga indirimbo nyinshi muri iyo minsi harimo kwitega video kuko audio turazifise twazizana ese video urayiyumvira ko yes video nayo ni ikintu gikomeye cyane nta kuntu abantu bakwama bumva bumva ngo Laurent mura pempe bashaka ifuke nshaka ko babona amaso mu yandi icyo umuntu ariko arakora mm, ko bizeza ko byari neza na neza bashobora kubona videwo ya Laurent mura ah, nizera neza yuko nko muri kwa gatatu nk'uko byari nigeze kubivuga murabona ibintu bidahindutse ibyo umuntu aporogama neza muri iyi masi umuntu ashobora kwishaka mm. reka twizere byinshi kuri Laurent mura aka pempe mu nyubako za radiyo isanganiro ko amaze iminsi atuzana ibintu byinshi hanyuma Laurent mura apare ya video very soon is buri out what else are you preparing for your fans i'm preparing many futures with other uh, singers and other stars ah nari ndamubajije <laughs> ati mba nari kategurika ariko avuga ko ariko ategura ibintu byinshi ku banywanyi biwe twizere ko umaze gushyika ku ntambwe urabye nk'intambwe ugeze ko urumva ko igushimishaga Laurent mura uh, novuga yuko sinogaya ariko kandi ndafite ahantu nshaka gushika kandi ariko mm. novuga yuko aho nahereye atari yongezeye mm. Laurent Mura ntarashima ahagaze mugabo aravuga ati intambwe cyari ndende mugabo naho ndi si hato cyane Laurent Mura yeye amakajambo kanyuma ushobora kutubwira cyangwa ukatubwira kapela kugira abantu bumve ko koko uh, Laurent Mura ari umuntu wakoze radio sanga yeah yeah I can do it because it my job yeah I mm. can give you freestyle this moment Echo okay dore murajyondage nzanye itara muri gemu njye kumurika abo bantu bakora bakoreramo mwiza gukina inkonda muri gemu ntibireku is in my life, my fuck john j mahopo Jump on my big boss manager J M U mjmba dongera uziko byasenzi wa frozi wa bon henza r a u e i n t m u d b r a zimana ya ibintu ariko aravuga sindi ko ndababesha najya nta kimwe numvise indirimbo ndirimbo niyo yiyita ko turumva cyangwa n'iyindi iyi ndasura ndayumve mu kanya gato ariko Laurent mura abo gufasha nk'uko twaba tuvuga bo kuronka gute ah, bashobora guca kuri manamba fone telefone yanjye nsanzwe ndanakoresha kuri watsapu cyangwa isanzwe ni seputanteye katreve kahan tarantuwiti irindwi na rimwe mirongo umunani uh, eh, mirongo ine mirongo itatu n'umunani cyangwa ukajya kuri za facebook uh, na youtube eh, instagram hose ukandika laurent mura laurent laurent laurent reka tugushimire kuba witabye ubutumire bwa radiyo isanganiro ahubwo ni ikintu nshimira cyane bwa mbere Beauty. Yes, sir. Lawrence Mura was in the studio of Radio Sanganiro. Eric Azudia ni jenika ndabazana kino kiganiro eka inyuma ya Lawrence Mura twakiye undi mustar. Indirimbo zitanu, abaririmbyi batanu ni kuri Radio Isanganiro. Byanje bizimana ntabwo bizabana bazokuma bambona riniga umutima aha mwaramusi munyubako za radiyo isanganiro ni amahoro ni amahoro turashima imana ego mwitwa abandi nitwaye jide ira izina rinzwe ku ndirimbo ariko ibyo ababyeyi banyise ni irankunda ejide irankunda ejide niyo turi kumwe mu nyubako za radiyo isanganiro ego ira ejide indirimbo yitwa gute turi ko turumviza uno mwanya e, indirimbo yitwa nzobaho iyo nakoze nyine se icyo ndabikuye ko ku bantu bari ko baramvuga nabi bambwira ngo ntacyo nzimarira nyine bamvuga ukuntu ntari mm. ni ukuvuga yuko uvuga ni turu sitori hapani n'ibintu byakubaye ko ni nk'ibyo nyine kweri ntibyambaye ko kuko James ukuntu nakuze ntamerewe neza mu buzima nicyo nabikuye ko mu bisanzwe akugwayo babona arabaho abamutayeyo baratabwayo intare ego hanyuma iyi ndirimbo inyuma yaha ni indirimbo imwe yonyine ukobwa yuko ufise cyangwa urafise n'izindi ndirimbo ndafise izindi ndirimbo natanguriye ko gusa ku iyo kubera ari iy'imana izo natanguriye ko zari indirimbo nyine novuga atari iz'imana eh atari iz'imana hmm. ariko urabye kuva watanguye kuririmba ukaraba naho ugeze no munsi ubona biriko biraza porepore ariko sinovuga ko ari cyane ariko pole uko ndabyiyumvamo ni buke buke ah, ariko nibyo ariko project eh, umugambi objekitifu uba iyo uri kuririmba uba ufise intumbero iyiba ah, ira ejo eh, intumbero mba mfise nuko nogera kure impano imana yampaye igashika kure niyo mm. ntumbero mba mfise hanyuma eh, uno munsi twavuga yuko muri kazoza inyuma y'izi ndirimbo hari clip video hari ikintu kana kuri katunganya umuntu uvuga ati koko iki kintu ndaciteze kuri eh, eh, kuri ira jide yego iyi ndirimbo mu kuyikora hari umutipe w'umujama yitwa kamaro akora amakiripe turavugana cyane turiko turabipanga indimu ndashobora kuyikorera clip vu uravye nkaho uherereye ukabona ukuntu uririmba ubona bavyakira neza koko barabyakira neza kandi barabona yuko tahanda yifise barambwira ati wewe bandanije woshika kure ariko turakeneye abo dushigikira bakamfasha nanjye nkagira aho ngeze reka twibaza yuko bizoshika hanyuma uh, n'ibyo indirimbo tuko turayumva ejo video urashaka kuyisohora ariko abantu babasha kuba batanga kunyoterwa bashaka kumva kuririmba uh, bidaciye muri ibi byuma tugakoresha ushaka kubagira akantu bakumva yuko koko ari ejide ira turi kumwe muri yo kuzajya dusanganyira ntugerageze ibyiyumviro byiyumviro kwiyumvira kw'abisi ko kwimana banyankuru banyankurunuka bavuga ntaho nzogera ngo ntacyo nzimarira ngo ngiye kumaramara byanje bizimana ntabwo bizabana bazoguma bambona riniga umutima bapanga ibyabo imana igapanga ibyayo bamanuye iranduza sibomana mwumvise mwumvise ati sibo mana muramanura yikanduza muvuga ngo byarangiye ariko ha bijye mbona bitera bijya imbere daniel araki uno munsi woshaka gufasha egide ira yo guronka gute jewe aho mba mu kibenga kuri vanderedi ashatse kumfasha ko byumvikana kweri iyo mbona kuko ndaboneka cyane hari akanimero ka telefone basigira eno eh, kabasigira kabisa ndagafite mhm. ni suwa santiwiti senkisano na nituruwa seti sano na nefu reka tubashimiye kuba mwitabye ubutumire bwa radiyo isanganiro nanjye ndabashimiye cyane mwakoze ukuntu mwanyakiriye ndabibashimiye indirimbo zitanu abaririmbyi batanu ni kuri radiyo isanganiro turiko turabandanye twakira abarinzi batandukanye mu nyubako za radio isanganiro duheje kwakira ubundi ubundi mutumire mu nyubako za radio isanganiro mwaramutse mwaramutse neza ego namahoro ego namahoro cyane mwitwa bande nitwa iracama Eline iracama Emeline niwe turi kumwe mu nyubako za radio isanganiro Eline Eline <laughs> ego Eline watanguye kuririmba ryari natanguye kuririmba nkiri umwana hmm. ego none ubuye ndi umujene mperuka kubaka narabandanije ndaririmba n'ubu kandi nzokomeza ndirimbira imana mm. n'ubusire ukaba ufite indirimbo zingahe ubu ufise alubumu kasete nshasha irimo indirimbo umunani zimeze neza cyane mm. ego ego indirimbo z'isi zayagize imana cyangwa bimeze gute ni indirimbo gospel music ah, ni indirimbo za gospel hmm. zivuga ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza eline turi kumwe mu nyubako za radiyo sanganiro abatamuzi habahe mba mu kibenga mu kibenga niyo usanzwe unakorera mu muziki wawe ego indirimbo zawe uzisohorera kenshi muri he studio oh, nkorera muri studio ubutumwa bw'amahoro hmm. yego hanyuma eline tubandanije ikiganiro mm. nibyo kiriya muntu aba afise impamvu aririmba mm. wowe impamvu itumuririmba ni yawe impamvu ituma ndirimba muri jewe ndafise umutwaro wo kuvuga ijambo ry'imana nkoresheje ubu buryo bwo kuririmba kugira ngo abantu benshi bashoboka bumve ijambo ry'imana bakire yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo mm. ego hanyuma mu migambi ya hagufi ariko aririmba kugira abantu bashikire ibi n'ibi ariko nta bindi profi ukeneye nk'uburyo bw'amafaranga ati jyewe ndashaka gutunga biciye mu muziki umuziki ndawugira akazi kandi isi yose by'ukuri amafaranga <laughs> ntawe yanka ariko si siyo nshira imbere ego ndifuza kuronka uburyo bwo kubandanya nkora icyo gikorwa cy'imana ariko si cyo nshira imbere ikintu cya mbere nshyira imbere ni ukugira ngo abantu baronke abantu benshi bashoboka baronka agakiza biciye mu butumwa imana inkoresheje murumva ko eline abana avuga yuko indirimbo ziwe n'aho aziririmba ikintu nyamukuru we yifuza ari uko ubutumwa bwiwe bwoshikira benshi bukanabafasha iyo niyo mpamvu ishobora kuba ituma uyu mukobwa cyangwa umufasoni aririmba cyane ariko ga eline tubananje ikiganiro eh, uno munsi uko aririmba alubumu yamaze gusohoka urabye aho wavuye ukaraba hari intambwe ubona ko wateye koko ego ndashima imana cyane kuko uko natangiye ndirimba siko ndirimba hariho intambwe nateye ariko kandi ndifuza kubandanya ntera n'izindi ntambwe nyinshi hmm. ego ubu wasohoye eh, alubumu ya odiyo ni videwo byose biri kumwe hmm. ego tubwire rero ukuntu byagenze uburyo bwinshi uvuze ko wasohoye na videwo ari videwo ego egome byantwaye uburyo bwinshi ariko imana yarabimfashijemwo ndashima imana ko ariyo yabifashije mu kuronka ubwo buryo kugira ngo bikunde ubwo butumwa bushobore gushikira abantu yego eh, ndashima imana hanyuma rene nibyo urashobora gukenera ejo uburyo cyangwa ibindi kugira ngo bigufashe kubandanya umwuga wawe eh. cyane cyane ko bigusaba uburyo bwinshi urabona ko wasohoye videwo videwo dusaba uburyo bwinshi uno munsi wo kwifuza kugufasha eh, yo kuronka gute kugira ngo gufashe kubandanya akazi ko kwamamaza ubutumwa bw'imana yego nta kibazo <laughs> oya nta kibazo nimero mm. iremewe nta kibazo yego 79 741 278 murumva ko eh, ino yamaze kuzitanga Eline kugira ashaka kubashaka kumufasha kugira ngo ashobore kubandanya aririmba na cyane cyane atanga ubutumwa bwiwe kugira ngo abantu benshi bashobore kurokoka biciye mu muziki asanzwe aririmba Eline reka tubashimire kuba mwitabye ubutumire bwa radiyo isanganiro murakoze cyane reka tubashimire mwebwe mwese mwari kumara kwikana ikiganiro byari iby'iteka ntangere umunezero ntangere kuri jewe reka nduwaye kubashikiriza kino kiganiro rikwaye tukazudusubira kubana na tukadusubira kuganira mu ndwiza nk'aya masaha mu kiganiro indirimbo zitanu abaririmbyi batanu duhamagara n'abandi baririmbyi kwama bazana indirimbo zabo kuri radiyo isanganiro nuko ngo zishobore guca muri kino kiganiro zongeye zinavuzwa na cyane cyane hano kuri radio isanganiro reka ndashimire mwese mwari gikurikiranye tubaka tubifuriza kubandanya mukurikirana ibiganiro bya radiyo isanganiro bye bye bye indirimbo zitanu abaririmbyi batanu ni kuri radiyo isanganiro abaririmbyi batanu n'indirimbo zitanu n'indirimbo zitanu igice giteza imbere umunyamuziki ni kuri radiyo isanganiro urakoze rero Eric Nduwayo ukaba nawe ushaka kujya muri izo ndirimbo zitanu baririmbyi batanu ku zoze urondera witwa Eric Nduwayo ku munsi wa gatatu igihe cy'isaha cumi ikiganiro kigarukiye ngaha tubamenyesha ko bishobotse ku ndwiza tuzosura tuvuge ku byerekeye kizigenza warimvye n'abacuranzi mu Burundi Bruno Simavimare yaraye yitavye Imana akaba rero tuzoronka kajye uganira nabo bagendanye nkabaje mimenya meje bishobotse bangabore wose nabandi kugira batubwire uwari we eh, mu buryo bundi burambuye nuko rero nsavye umuhungu asavye umuzuko asavye ikiganiro Burundi ruririmbo garukiye ngaha tuzosubira mu ndwiza nkaya mango bye bye umviriza urundi burundi